Càpsules musicals amb Rafael Corbí, avui al món de la música country amb Thomas Red. El dia 1 de març de 2019 es presentava aquest eh, senzill anomenat Look What God Gave Her, una cançó de Thomas Red que ens avançava el seu àlbum Center Point Road. Aquest era el quart treball discogràfic del cantant Thomas Red, el cantant eh, fabulós, fill eh, també d'una llegenda de la música americana com Red Atkins, i que ha aconseguit també l'estrellat. Nascut el 30 de març del 1990 a Valdosta, a l'estat de Georgia. Like Brett Atkins, excepcional artista a través de Big Machine Records, eh, però també coescritor i coproductor de tots els 16 temes que es troben amb aquest disc, eh, compartint la producció amb Dan Hoof, amb Jeff Fraser, amb Julian Bonetta, The Stereotypes i Clef Wilson. L'àlbum compta amb col·laboracions prou interessants, com per exemple les de Little Big Town, les de John Pardy o Kelsey Valerine. Hey buddies that I grew up with All straight laced and married up now You ain't fooling me, wasn't long ago We tore the roof off that one red light town Brett Atkins ha anomenat aquest àlbum d'aquesta manera Center Point Road, una carretera de la seva ciutat natal, de Hendersonville, de Tennessee, i diu, segons això, que simbolitza el que és créixer. Aquesta és una de les carreteres que li porten records de casa teva, una mica com aquella sensació de nostàlgia que tots arribem a tenir hem dit, el tema que hem escoltat primer, Look at What God Then Gave Her, una cançó escrita per la mateixa Thomas Red al costat de Julian Brunetta, de George Ryan, Jacob Crusher i Amar Malik va ser el primer senzill editat. Dos dies després de la seva edició va presentar una altra de les cançons d'aquest àlbum i ho va fer a través d'un programa de televisió el 3 de març del 2019. Presentava al Saturday Night Live la cançó Don't Threaten Me With a Good Time. tell me, girl, yeah, I know that it's Wednesday. But you're looking so good, it feels like Friday night. Poc temps després, en Roy Atkins en va revelar la coberta i també les cançons que formarien part d'aquest disc. Ho va fer el 29 de març, eh, quan també ens llançava de manera promocional un altre dels temes d'aquest àlbum, una cançó fantàstica que porta el nom de That Old Track. Playing our song Després se'n realitzava també com a segon senzill de l'àlbum de manera oficial el 19 d'abril el tema Remember You Young, que també acabem d'escoltar d'aquest àlbum, d'aquest Center Point Road, un àlbum que va debutar al número 1 al US Billboard 200 de qualsevol estil musical, amb un equivalent a 76.000 unitats venudes, de les quals 45.000 eren purament vendes de discos en directes. Va ser el seu segon número 1 amb aquesta llista. Gasoline a la seva primera setmana va registrar més de 34 milions de reproduccions a través d'internet. Va ser la numeració més alta obtinguda per una cançó o per un àlbum de música country. Poc després, eh, durant el mes de setembre de 2009, ja havia venut eh, més de 78.000 còpies eh, físiques d'aquest àlbum. Un disc número 1, doncs, el Billboard 200, el Top Country Albums, i que també destaca per als èxits a Europa, Austràlia i el Canadà. Aquesta és la música que avui ens ha acompanyat. Hem tingut el plaer d'escoltar a Thomas Rhett a les càpsules musicals amb el seu àlbum de 2019, Center Point Road. She heard me laugh, heard me cry, heard me pray sometimes. I grew up in it, I got stuck in it, playing our song on the stairs. I was in that old truck. Yeah, in that old truck. Yeah. yeah, you might think it's crazy, and you might not understand, but that hand-me-down on four wheels turned this boy into a man. Yeah, I grew up in it. Yeah, I got stuck in it Jamming our song on the stereo. Driving till we run out of road. Yeah, I broke up in it. I fell in love in it. I made a lifetime full of memories on a half tank of gasoline. Yeah, I learned who I was and who I was. Yeah, who